Pailo kiel noviga materialo. Nov iniziata entrepreno trovis alternativon por polistirolo, kai nun agriculturistoi povas gioi pri croma en speso. Ciac renajo estis la ocaso por novigo. Iuna germano el Bavario ciam estis demandintasin kial liveroi de mangiagioi estis pacitae en polistirolai pacajoi. La plastajo, kiu esas farita el nafto, ne estas simple forzorgebla. Do oni fondis la nov iniziatan entreprenon, landpac, kaj oni sercis anstataŭon por la arte farita plastajo. Ni constatis, ke ne estas tiel simple trovi alternativon temas ne nur pri dauri povezzo, sed la trovenda materialo devas ancau posedi same bonan isol capablon kiel polistirolo. Racontas la fondinto el Bavario. La alta enhavo da aero de la plastaggio prisorgas che varmegai mangiagioi restas varmegai, cae che malvarmai mangiagioi ne facile varmigias. Granda parto de la dauri povai alternativoi estis lau prese tiel translimai che ili ne niam povus esti concur capablai. Tamen, ja existas simpla solvo de la problemo, kiel tion presentis la fondinto en Vieno. Pailo estas la forgesita materialo de la dudeca jarcento, diras la estro de Landpack quiu donis al si la tascon, offerti dauri povan solvon. Ni havas granda in quanto in da pailo sur la campoi, quiun oni povas utiligi. Iam pli frua existis en Europa industrio de pailo. Ciui grandai paper fabricoi pli frue productis paperon el pailo. Tio estis normala materialo sed tiam alvenis malmulte costa cotono el usono, cae la productado de artefaritae plastagioi farigis mem compreneblajo. La Europa fibroindustrio, quio prilaboris pailon, canabon, cae linon, devis schlossi la fabricoin. Restis el tio nur la paila sucilo, sed ancau gi intertempe iam de longe estas el plasta materialo. En dan lando oni hodiau for bruligas pailon, en heit centraloi, set pailo estas bona isolilo. La basa condicioi por pailo, kiel el anstataua materialo, por polistirolo, do estis bonai. Tamen estis ancora u granda problemo. La decida demando estis, kiel ni povas doni formon alla pailo, sen smiri gluilon cien, prescribas la estro de landpac la problemon. Oni do fondis ingenieran entreprenon, kiu competentis por la construado de la productai installagioi. Oni successis solvi la technica in problemoin. Intertempe, jam existas producta installajo en Munkeno, caiam estas suffice granda clientaro por la nova isola materialo. Precipe ne estas problemo pri la preso. Pailo ne estas pli costa ol polistirolo. Ni liveras nian pacaj materialon al entreprenoi, ciui anstatauigis siain pacajoin el polistirolo. Inter ili trovigas ancao farmaceuticae firmaoi, ciui utiligas as catoloin cun paila isolaggio, porteni medicamentoin malvarmai. Oni tre precise controlas la materialon, cae dob hobas ancau regi la necessain hygienain etsoin de la materialo. Same gioias la agriculturistoi, ciui liveras la pailon por la isola materialo char ili riceva signife pli altan pagon, nome cent quindec euroin, anstatau la cutimai octec euroi portuno da pailo, accentas la estro de landpac. Temas do ne nur pri ecologia isola materialo, sed ancau pri aldona fonto de enspesoi por la agriculturistoi. Do, oni planas produkti la novigan isolan materialon estonte ankaŭ en Aŭstrio.